Govorimo o propisima čistoće, jer je čistoća u našoj lijepoj vjeri dini islamu, kako je došlo u hadisu, pola vjere. At tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola vjere, pola imana. Govorimo o od čega sve treba se očistiti, šta je to nečistoća, kako, na koji način se očistiti, zatim kako se pripremiti za najbolje dijelo, najvrednije dijelo u našoj lijepoj vjeri dini islamu, kako uzeti abdest, kako se pripremiti za namaz. Ako nemamo vode, čime možemo pripremiti se za namaz. Koja je to zamjena umjesto abdesta? Tejemum. Kako, na koji način uzeti tejemum? Gusul, kako se okupati, zbog čega je obaveza kupati se i sl. Zatim govorimo o propisima namaza. Namaza bez kojeg čovjek ne može biti musliman. Namaza kojeg je odmah po poslanstvu Muhammedu alaihi salatu wasalam Allah dželavala propisao. Namaza kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala propisao na početku 50 puta da se obavlja kada je Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu sam bio na mirađu, Allah subhanahu wa ta'ala mu je propisao 50 namaza u toku dana i noći, pa se poslanik, jerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vraćao, vraćao, vraćao, tražeći da Allah subhanahu wa ta'ala smanji, jer to ljudi, njegovi sljedbenici, sljedbenici Muhammed alaihi salatu sam ne bi mogli, ne bi mogli, kao što vidimo danas, ogroman broj muslimana, a ne klanja ni pet vakata ne klanja ni pet namaza, a bilo propisano 50. Pa poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam se vraćao sve dok Allah dželavala nije smanjio na pet. Sa 50 na pet, koja je Allah subhanahu wa ta'la milost? I još veća milost, rekao je ko bude klanjao pet kao da je klanjao 50. Onaj ko klanja pet, taj u stvari klanja 50, jer Allah dželavala za svako dobro dijelo nagrađuje 10 puta više pa govorimo o tom namazu kojeg Allah subhanahu wa ta'ala toliko voli da ga je na početku bio propisao 50 puta. Kako na koji način obaviti, odnosno kako ga je obavljao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bez čega nema namaza? Šta to kvari namaz? Koje su vrste namaza? Kako obavljati spomenute namaze? obavezne namaze. Nakon toga, koji postoje dobrovoljni namazi, ako je Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli i za koje posebno nagrađuje tokom dana, tokom noći, o svemu tome, Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, njegovom voljom, njegovom blagodati mi smo govorili. Došli smo do zadnjeg poglavlja u namazu. A to je dženaza namaz. I sve ono što prethodi prije i poslije dženaze namaza pa smo govorili šta bi trebao da čini svaki čovjek prije nego li umre, kako da se priprema za smrt. Zatim kada padne na postelju i iščekuje smrt, šta bi trebao da uradi? Oni koji se nalaze oko njega, kako da postupe u trenutku njegove smrti? Kada ispusti dušu, kako da se ponašaju oni koji se nalaze oko njega? Zatim kupati umrlog je obaveza muslimana, neko od muslimana treba da ga okupa. U našim prethodnim emisijama vidjeli smo koji se uvjeti postavljaju osobama koje kupaju umrle. Da to radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da imaju znanja o tome i da su osobe bogobojazne, pobožne, ukoliko primijete nešto na umrloj osobi da sakriju, da ne šire drugim ljudima. Nakon kupanja umrlu osobu je potrebno umotati u ćefine. Nakon što se osoba okupa, umrla osoba okupa se, vidjeli smo u prethodnim emisijama kako, na koji način, takvu osobu potrebno je umotati u ćefine da bi joj se klanjala dženaza i da bi se spustila u tim ćefinima u kabur i zagrnula. Ćefini ili kefini mi kažemo jeli ćefini, u arapskom su kefini, to su u stvari platna u koja se umotava umrla osoba nakon kupanja. Kao što je kupanje obaveza zajednice muslimana, neko od muslimana treba da okupa umrlu osobu, isto tako umotavanje u ćefine je obaveza fard kifaje, obaveza zajednice muslimana, da neko umrlu osobu umuta u ćefine. Naravno, kod nas je običaj, postalo je uobičajno i praksa, da onaj koji kupa umrlu osobu, da ga on i umota u ćefine. U hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam spominje se propisanost umotavanja u ćefine. Pa se prenosi u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma kod Buharije kod muslima slučaj o kojem pripovijeda Ibn Abbas da dok su bili sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam na hađu u toku hađskih obreda jednog od njihovih prijatelja od ashaba deva je zbacila sa sebe, sa svojih leđa izgazila ga nogama. I on je preselio, umro. Od posljedica toga jeste bila i njegova smrt. On je umro. Pa je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao okupajte ga sa vodom i sa sidrom, umotajte ga u ćefine. Neka ćefini budu njegovi i hrami. Umotajte ga u čefine kefinuhu fi thelbejhi. Umotajte ga u ta dva njegova i hrama. Nemojte mirisati ga i nemojte prekrivati njegovu glavu. I ovo je propis samo za onoga koji umre u toku hačskih ili umranskih obreda. On se dakle niti miriše, niti mu se prekriva glava, jer je umro u toku hačskih obreda, a u toku hačskih obreda ili umranskih obreda, onaj koji je na hađu ili jeli na umri, ne miriše se, niti prekriva svoju glavu, oni koji su bili dobro znaju za taj propis. Pa dakle, vidimo u ovom hadisu Allahov poslanik alihi salatu sam jasno kaže i to u imperativu kefinuhu, umotajte ga u ćefine, neka mu ćefini budu ta njegova dva ihrama. I islamski učenjaci su složni. Islamski učenjaci su složni zbog ovog hadisa i brojni drugi hadisa. Hadisa koji govore o kupanju njegovih hćeri, Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kada su one umrle, i svih drugih jeli, smrtnih slučajeva, hadisi koji govore o drugim smrtnim slučajevima, spominju se dakle čefini. Stoga su islamski učenjaci složni da umrlog nakon kupanja treba umotati u čefine. Šta se preporučuje kod samih tih ćefina i prilikom jeli umotavanja u ćefine. Prije svega, ti ćefini trebali bi biti kupljeni iz imetka umrle osobe. Ti ćefini trebali bi da budu od umrle osobe. Kod nas je običaj, je li tako, da uglavnom čovjek pripremi sebi ćefine pripremi za svoga života. Ili posebno izdvoji i metak za to, novac. Ili u vasijetu, u oporuci, kaže od moga i metka to i to, ostavio sam na tom i tom mjestu ili kada umrem uzmite iz moga i metka i kupite mi ćefine. A najčešće je li tako već čovjek sebi kupi i pripremi. Što je dobro? Što je znak da čovjek razmislja o smrti i time se također priprema za smrt i postiče da čini što je god moguće više dobrih dijela. Vidimo u prethodno spomenutom hadisu Ibn Abbas kod Buhari i kod muslima u slučaju ovoga čovjeka koji je umro u toku hačskih obreda da je poslanik alihi salatu oslam rekao umotajte ga u ta dva njegova i hrama. U ta dva njegova i hrama. Dakle, preporučuje se da će fini budu od umrle osobe. Ukoliko umrla osoba je siroma, teški siroma, nije se pripremila za vrijeme svoga života, niti je iza nje ostalo i metka. Ukoliko su ostala djeca, oni koji su obavezni da se brinu o njemu, sinovi, kćeri ili neko drugi koji je bio staratelj njegov, on bi trebao dakle iz svoga imetka da kupi ćefine, da pripremi ćefine, obezbijedi ćefine. Dakle, ukoliko umrla osoba nije bila imućna toliko da sebi pripremi ćefine, oni koji su ostali iza nje, a koji su trebali da se brinu o toj umrloj osobi, oni su obavezni da kupe ćefine. Ukoliko umre osoba, a iza sebe nije ostavila nikoga, niti se iko starao o njoj, niti hoće Možda ima sinove, ima kćeri, međutim svako otišao za sobom. I nije rijedak slučaj takav. Takvi slučajeva imamo danas. Da sinovi i kćeri nakon što su babo i majka žrtvovali sebe za njih, oni su im, kada su stasali, kada su se zaposlili, kada su sebi krov nad glavom obezbijedili, Allah im to dao, oni su se okrenuli od svojih roditelja. Nažalost, to nije rijedak slučaj. Uglavnom, ako nema sinova ili ne žele oni, onda trebalo bi iz, kako se kaže, bejtul mala, iz zajedničke kase muslimana, da se kupe ćefini. Ako nema takve zajedničke kase muslimana, nema u zajednici muslimana nekog fonda za takve siromahe ili konkretno za ovakve slučajeve nakon smrti da se omogući da se dostojanstveno ta osoba ukopa, da joj se klanja dženaza i obezbijedi sve što je potrebno. Ako nema takve kase, onda neko od muslimana, pobožnih muslimana, praktičara, neka on radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi hvalisanja, da bi se pričalo o njemu i slično, neka on kupi će fine, obezbijedi će fine. I zato ako Bog da imaće nagradu budući, dakle da je to obaveza, pa onaj koji ispuni obavezu zasigurno zato će i biti, zato će i biti nagrađen. Zatim, ono što je potrebno kod samih ćefina jeste da budu dovoljno veliki, da budu dovoljno prostrani, veliki, da se njima može zagrnuti cijelo tijelo pa onaj koji i kupuje, ukoliko umrla osoba nije ostavila za sebe i metka, nije pripremila ćefine, onaj koji kupuje za nju neka vodi računa. Da ne bude samo kupio. A šta je kupio, kako je kupio, kakvi su ćefini, o tome nije vodio računa. Neka dakle kupi velike prostrane, prostrane ćefine. Bilježi ima muslim od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je rekao, pripovjedao je kako je Allahov poslanik alihi salatu wasalam jednog dana držao hutbu pa je na hutbi spomenuo da je skorih dana jedna osoba ukopana noću i da je ukopana u ćefinima koji nisu bili dovoljno veliki da prekriju, ogrnu cijelo njegovo tijelo. Pa je poslanik alihi salatu wasalam to ukorio, negodovao upozorio, ukazao da se ne ukopava noću ako nema stvarno velike potrebe za tim i da se ne umotava u čefine koji nisu dovoljno veliki da prekriju ogrnu cijelo, cijelo tijelo. Dakle, treba kupiti velike prostrane čefine da se njima može zaogrnuti cijelo tijelo. To ne znači da trebaju da budu nekakvi posebni, skupocijeni ili preveliki, onaj koji kupuje za osobu koja je umrla, vjerovatno zna kakva je ta osoba bila. Poznaje tu osobu, koliko je bila velika, široka i slično. Od prilike koliki bi trebali da buduće fini. Nešto posebno, dugi, veliki, ogromni, od posebnog platna nekog skupocjenog, to je rasipanje i metka. To je bacanje para. Allah da se smiluje, Ebu Bekru radijallahu ta'ala na samrti mu je rečeno, nakon što je ono poručio, u koje će fine onda se umota, u svoje koje je bio pripremio. Kada su pogledali u te njegove će fine vidjeli su da nisu oni bili nešto od posebnog materijala, nešto skupocijenje, a on halifa muslimana, on predsjednik državi, zamislite. Pa u svoje dotrajale i hrame ili e, svoju dotrajalu odjeću pripremio sebi komad platna. Koliko je potrebno? Tri komada platna pripremio. Pa kada su pogledali u njih, rekli su, pa bolje bi bilo da ti kupimo nove, ovi su stari. A on je rekao, onaj ko je živ, on je preči novih. Onaj ko je živ, koji ostaje da živi, kupite njemu, obskrbite njega. On je preči da ima lijepu odjeću. Ja idem sa ovoga svijeta, umirem, mogu se ja zamotati dakle i u ove ove ćefine. Dakle, što se tiče cijene, što se tiče nekakve posebne kvalitete, to je samo dakle rasipanje para. Treba dakle da bude nešto normalno, skromno, da su dovoljno veliki da se može zagrnuti umrla osoba i to je dakle ono što je potrebno lijepo je da ti fini budu od bijelog platna. Onaj koji kupuje, koji se priprema za svoju smrt ili oni drugi koji kupuju za njega, neka kupe bijele ćefine. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je oporučio da se inače što je god moguće više ako možemo i kako oblačimo u lijepu odjeću i dok smo živi, rekao je oblačite se u vašu bijelu odjeću, jer je to najljepša odjeća i u nju umotavajte svoje umrle. Od svoje odjeće najviše koristite bijelu odjeću, jer je to najljepša odjeća i u nju umotavajte umrle vaše. Ako čovjek ne bude u prilici, mada su to iznimne situacije, onda dakle nema smetnje, može se ukopati i u jeli, nekim drugim ćefinima. Može se umotati u ćefine i tako ukopati, jeli, spustiti u kabur i u nekim drugim mimo bijelih ćefina. Ali je lijepo, preporučeno, kao što nam je preporučeno da ih oblačimo tokom svoga života, jeli, bijelu odjeću, da isto tako u bijelim ćefinima se i umotamo, klanja nam se dženaza i spustimo se u kabur. Lijepo je da se ćefini namirišu, da se ćefini namirišu. Preporučuje se jeli, mirisom, kod nas se to kaže nakadi, da se zapali jeli, lišće ili određeno drveće koje daje miris. Zatim da se na takav način namirišu čefini. Nakon toga preporučuje se da budu što se tiče muškaraca tri čefina. Dakle, da budu skromni čefini, da budu bijele boje da budu dovoljno veliki da se može njima zaogrnuti umrla osoba, da se namirišu i što se tiče muškaraca da budu tri ćefina. Što se tiče muškaraca da budu tri ćefina, a što se tiče žene, većina islamskih učenjaka preporučuju pet ćefina. Pet komada platna. Što se tiče muškarca, on se umotava u tri komada platna, dok što se tiče žene, ona se umotava u pet komada platna. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, kako nam prenosi naša majka, majka vjernika Ajša radijallahu talanha, umotan je u tri jemenska ćefina. Tri bijela jemenska ćefina. Umotan je poslanik alihi salatu sam, pa se preporučuje i svi drugi muškarci da se umotavaju u ta takva tri bijela ćefina, bijela, tri bijela ćefina, jeli njima je bilo svojstveno da budu iz Jemena, to je platno najčešće se koristilo kod njih, uglavnom kod nas bijeli ćefini, da ih je tri što se tiče, što se tiče muškaraca. <clears throat> Međutim, što se tiče žena, preporučuje se pet ćefina, pet komada platna. Kada je riječ o samom omotavanju u ćefine. Umrle osobe. Kako se to čini? Na koji način? Pa prije svega, kada se umotava u ćefine muškarac, umrla muška osoba, onda se preporučuje da se razastru sva tri ćefina, da se stave jedan na drugi. Prethodno bi te ćefine trebalo namirisati. Također ukoliko imamo nekakvih mirišljivih sapuna, manjih komada, komadića da se stave između jednog, drugog i trećeg. Da se stavi dakle taj miris između. Nema smetnje. Uglavnom trebaju da mirišu. Da se postave jedan iznad drugoga, prvi, drugi i treći. Zatim da se blago postavi umrla osoba na te fine i nakon toga prvo prekriti njegovu desnu stranu. Onim ćefinom koji je u tijelo. Prekriti, dakle, desnu stranu, zatim lijevu stranu. Prvog ćefina. Zatim ponovo od drugog ćefina desnu stranu, zatim lijevu stranu. I na kraju od trećeg vanjskog zadnjeg ćefina prekriti desnu stranu, pa onda lijevu stranu. Preporučuje se onda tako sva tri jeli ćefina, kako su postavljene jedna iznad drugoga, da se zavežu iznad glave i ispod stopala, koji će se kasnije odvezati kada se umrla osoba spusti u kabur. Dakle, nakon što se na ovakav način umota, prvo desna, pa lijeva, prvog će fina, zatim desna, pa lijeva, drugog će fina, zatim desna, pa lijeva, zadnjeg, trećeg će fina, kod muškarca, kada se na takav način zaogrne, tijelo umrle osobe, onda treba svezati iznad glave te ćefine i također ispod, ispod nogu, koji će se, kada se spusti umrla osoba u kabur, odvezati. Što se tiče žene, rekli smo, većina islamskih učenjaka preporučuje pet. Ima ih koji kažu tri. Nema razlike između muškarca i žene. Međutim, većina kaže pet prije svega da naglasimo, dakle, obaveza je jedan. Obaveza je jedan ćefin. I kod muškarca i kod žene. Da se, dakle, prekrije cijelo tijelo. Ali je lijepo kod muškarca tri, jer je u tri ukopan i umotan Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, a kod žene je lijepo preporučeno pet. Kako kaže većina islamskih učenjaka. Međutim, kako, na koji način se umotava umrla osoba, ženska? Preporučuje se prvo prvim ćefinom da se prekrije umota njen donji dio tijela. Dakle, od pupka do ispod stopala, da se umota. Zatim drugim ćefinom, drugim komadom platna, da se prekrije od glave do stopala u cijelosti. Zatim trećim komadom platna, trećim ćefinom, da se prekrije od glave do stopala od glave da se prekrije na dolje. To je dakle treći dio platna i onda četvrti i peti da se sa njima prekrije cijelo tijelo, da se umota cijelo tijelo. Dakle, prvim od pupka pa nadolje, dakle stidno mjesto, zatim drugim komadom platna od glave, od ramena, dakle pa nadolje u cijelosti, zatim treći od glave pa nadolje i četvrtim i petim cijelo tijelo da se za ogrne i svakako isto tako sveže iznad glave i ispod stopala i to će se opet razvezati kada se spusti u kabur umrla osoba. Na takav način se dakle preporučuje da se umota ženska osoba. Prilikom umotavanja umrle osobe u ćefine, kao i prilikom mnogih ibadeta, postoje izmišljene stvari, postoje pogrešna ubjeđenja. Postoji mnogo stvari koje su ljudi uveli radi drugih. Šta će reći drugi? I slično. Pa od tih, dakle, izmišljenih stvari jeste i ono što su ljudi učinili, jeli, uveli u ovu vjeru radi drugih, jeste da će fini budu posebno skupi. Od posebnog materijala pa se čak izmislio i hadis na tu temu, da se umrli posjećuju u svojim kaborima i da se hvališu svojim ćefinima. Kako su njihovi ćefini lijepi, kako su njihovi ćefini skupi. Koliko su oni srstava izdvojili na te ćefine. Hadisi po tom pitanju su izmišljeni. Mnogo, mnogo slabi. I ne mogu se koristiti kao dokaz. Najbolje jeste dakle postupak Allahovog poslanika alihi salatu sam u čemu je on umotan i također riječi njegovog prvog halife Ebu Bekra radijallahu talan za lijepom odjećom je preči živi. Onaj koji ostaje za nas, njega obskrbite jeli, posebno lijepom skupocjenom odjećom. Zatim, što se tiče, kako rekoh, muškaraca, lijepo je da bude tri ćefina, a žen, kod žene pet ćefina. Preko toga je pretjerivanje. Umotati što više mušku osobu, više od tri, i ženu više od pet je pretjerivanje i samo trošenje i metka. Bolje je, dakle, taj novac koji će se potrošiti u skupocijene ćefine i ogroman broj, dakle, tih platana, bolje je, dakle, taj novac dati u sadaku za umrlu osobu. Zatim ima u pojedinim mjestima, i to sam skoro čuo, da ljudi donesu odijelo i traže da se umrla osoba umota u ono odijelo, odnosno da ju se obuče odijelo koje je ono, ta umrla osoba koja je oblačila tokom svoga života. Dakle, to je novotarija. To nije u redu. Pa makar, dakle, i nakon toga se umotala umrla osoba u čefine. Ne, Dakle, u ćefine se samo umota je umrla osoba. Nema kaputa, nema hlača i ostalo. Zatim, od izmišljenih stvari kod ćefina jeste da se ispisuju određeni kuranski ajti na ćefinima. Da se ispisuju određene dove. Da se ispisuje la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Ili da se ispisuju odgovori na kaburska pitanja koja će biti postavljena toj umrloj osobi. Sve su dakle to novotarije. Ima ih koji podvežu, jel tako, glavu sa platnom na kojim piše La ilaha illa Muhammedun Rasulullah. To je dakle sve izmišljeno, to je nepotrebno. Nije to praksa bila prvih muslimana, da je to bilo potrebno da se ispišu određeni kuranski ajeti o smrti, i zatim ajeti koji govore o kaburskom ispitu i slično to bi ispisivali naši prethodnici koji su nas, kako su nas prethodili u vremenu, također bili su ispred nas i u pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Dakle, ovo je bilo nekoliko savjeta po pitanju Čefina, da bismo se i mi sami mogli pripremiti, a ukoliko se ne pripremimo, da bi znali oni koji nas trebaju umoteti u Čefine kako na koji način da postupe. Dakle, obaveza zajednice muslimana je da umrlog muslimana umoteju fine. Kao što im je obaveza da ga okupaju. Ti će fini trebaju biti prije svega iz imetka umrle osobe. Ako nije pripremila se za smrt ili iza sebe nije ostavila imetka, onda bi trebao neko od muslimana da kupi te fine. Lijepo je da oni budu bijeli, lijepo je da budu tri komada što se tiče muškarca, a što se tiče žene pet komada. Lijepo je da se namirišu, ne treba pretjerivati neko posebno skupocijeno platno i slično. I vidjeli smo kako, na koji način treba umotati mušku umrlu osobu, kako treba umotati u ćefine žensku umrlu osobu i nakon što se umota u skromna bijela platna, ništa više jeli, ispisivati mušku na tim platnima ne treba. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri kako bismo znali svoj život provesti u njegovoj vjeri s kojom je on zadovoljan i kako bismo skončali svoj život na takvoj vjeri, kako bismo živjeli dostojanstveno i umrli dostojanstveno, otišli sa ovoga svijeta.